Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Uglavnom, znači, ovaj hadis e, što nam prijethodi, što dolazi, to je 55. po redu, hadis Hamsu wa Hamsun, 55. po redu od Abdullah ibn Omar, an Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma, od Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma, prenosi an Rasulullah sallam, kal, salatul džemaati, afdalu min salatil fadzi, bi seb'in wa išerine deređe. Namaz u džematu je bolji od namaza pojedinca za 70, pardon, 27 deređa. Znači, hadis mutefekun alihi e, deređe. U nekim hadisima došlo drugačije. Umjesto deređe e, stepeni, umjesto došlo e, stepeni, došlo džuza, dijelova i tako dalje odnosi se na istu, znači vrijednost, vrijednost mu je 27 puta veća. E, o čemu hadis ovdje govori? E, znači šta se zaključuje iz hadisa? Hadis govori o e, vrijednosti klanjanja u džematu. Misli se ovdje na pet vakata namaza, beš vakata, farzova. I hadis govori o tome, o razliku, razliku u sevapu, u nagradi za ono ko klanja u džematu i ono ko klanja koji klanja uh, pojedinačno namaz. Uh, također, hadis ukazuje na to da onaj koji klanja pojedinačno sam za sebe, da mu je namaz ispravan, valjan. Znači, da, da mu namaz nije ispravan, onaj koji klanja uh, pojedinačno sam za sebe, ne bi došlo u hadisu efdal. Efdal znači vrednije, bolje salat u džemati efdal namaz e, u džematu je bolji od namaza pojedinca da namaz pojedinca nije ispravan kada klanja van džemata e, znači ne bi došlo da, je, da mu je bolje, vrednije da ima veću nagradu za 27 deređa u drugom, hadisu, hadis posle ovog doće 25 deređa Jedno spomenuto 27 deređa u drugom 25 deređa u hadismom u tefekon alih E, to ukazuje znači da namaz pojedinca kog klanja van džemata, da mu je namaz ispravan, sam da ima manju nagradu. E, I naravno o, s ovim hadisom i hadisom koji će doći poslije, govorit ćemo o toj krupnoj velikoj meseli, a to, su, a to je u stvari razilaženje učenjaka oko toga oko toga da li je klanjanje u džematu vađib ili je potvrđeni sunet ili je fard kifaje i tako dalje, shodno kako se različite učenjaci govorit ćemo o tome kad, dođe, kad, dođe, kad spomenemo i sljedeći naredni hadis koji govori o toj temi, pa ćemo spomenuti razilaženje učenjaka po tom pitanju, iako ovdje e, komentator nije detaljnije oko toga naveo razilaženje učenjaka. E, nije naveo razilaženje učenjaka oko toga, znači da je džumhur učenjaka, e, odnosno je poslije nakon još trećeg hadisa, E, govorit ćemo o tome, znači da je džumhur učenjaka na stavu da klanjanje u džematu nije važiv, znači onako ne klanjanje u džematu, da nije grešan po džumhur učenjaka, po većini učenjaka. A govorit ćemo o tome i spomenut ćemo uh, ukratko argumente jedne i druge skupine. I s ovim ćemo stati kod ovog kad Isa svan, kad vrljam te kaš kada je dala, ente je sako irkeva tubu ili ik. Andalusam Andalusam Andalusam